بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خب درسي هفتم را شروع میکنم كتاب حج الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة جاهاي كي مشروع جائز است زيارت کردن اون جاها در مدينة پیغمبر صلى الله عليه وسلم در شهر پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم خوب و در این درس همچنین بعضی از بدعت ها یا کارهای به اساسی که کرده می شود در چی در مکه باشه چی در مدینه ان الله ذکر میکنیم به تفصیل خب اکنون مؤلف گفت باب پنجم در جاهایی که خب به همین احکام حج بود شد انسان حج کننده از اول تا به آخر حتی تا و وداع ذکر کردیم گذاشتیم خب در این باب پنجم جای دیگری که هست مدینه نبویه مدینه نبویه مدینه منوره میگن حال بعضی علمها من کرده کلمه منوره را بهتر المدینه النبویه المدینه النبویه جاهایی که مشروع و جایز است زیارت کردن اون جاها در شهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فیه مسائل در این میگه چند مسئله هست در این باب أو المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أول زیارت کردن مسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم بلا بخاطر سنت همینه که انسان گوید زیارت مسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم میره نه زیارت قبر پیغمبر و خیلی فرق کلان است یک کس قصد کنه زیارت مسجد پیغمبر که این سنت است و یک انسان قصد کنه زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این ممنوع هست خب یعنی از مکه حتی از هر کجایی که نیت میکنی باید نیت انسان خاص زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه، زیرا در او فضیلت و اجر خاص آمدگی هست اما زیارت از دور جایز نیست مگر اینکه طبعا، طبعا یعنی وقتی که مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارت میروی پس سنت است مستحب است زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وألف قالت تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أو في أي وقت من أيام السنة سنة است زیارت کردن مسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم وشد الرحل وقاسد وقاسد كردن سفر بستن بسوي او يعني قاسد كن سفر را جهيز است در هر وقت كي باشد از روزهای سال كي كي خواهي هر وقت كي خواهي حتى نظرم كني بو كنا داره که نظر کنی که مثلا اعتکاف میشینیم در مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نظر کردی نماز خواندن در مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم جایز است زیرا این خیلی مسجد یکی از سه مسجدی که فضیلت خاص وارد شدگی هست یکی مسجد مسجد الحرام هست که بهترین ها که خیلی اجر زیاد داره نماز خواندن در او برای یک رکعت در نماز در اونجا بهتر از 100 هزار رکعت هست دوم مسجد مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست که در اونجا یک رکعت برابر 100 هزار رکعت هست برابر هزار رکعت و مسجد سوم مسجد الاقصا هست که در این هم خیلی اجر ثواب است و یک روایت 250 یک رکعت برابر 250 رکعت است یک رکعت برابر 250 خب مؤلف میگوید سنت های زیارت کردن مسجد پیغمبر خیلی مسئله مهمه مسجد قبر پیغمبر از دور نیو بلکه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام یکی در مدینه باشی پس زیارت کردن قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلام سنته میگوید سواء کان ذلك قبل الحج او بعده برابر که این زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام پیش از حج باشه یا بعد حج بکره داره. فقط همین که انسان زیارت کردن حق قبر پیغمبر یا گفتنیم زیارت کردن مسجد زیارت زیارت کردن مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام این به احکام حج و, و مناسک حج و اعمال حج هیچ دخل نداره بلکه او زیارت کردن خانه کعبه یکی از رکنهای اسلام است حج یا عمره کردن واجبی از واجبات ولیکن زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از سنت ها یا یکی از سنت ها یا مستحبات است خوب جایز است بنابر خاطر همین زیارت یک انسان اگر رفت و زیارت حج کرد و مسجد پیغمبر و قبر پیغمبر رو هم که نرفت حج صحیح هست خب بعض عوام خیال میکنه که حج به زیارت قبر پیغمبر یا به زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمیشه نمیشود نه این خیلی نیست مؤلف میگه ولیس لها وقت خاص زیارت کردن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقت خاص نداره ولا دخل لها في الحج وليست من شروطه ولا من واجباته و زیارت کریم مسجد پیغمبر الله علیه السلام دخل با حج یا اینکه شرط یا واجبات حج باشه این خیلی نیست لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج او بعدها که فقط خوبه که همینه که ینبغی یعنی ضرور است که خوبه که انسان وقتی که حج بیایا زیارت کنه مسجد پیغمبر را صلی الله علیه وسلم پیش از حج کردنش پیش از حج کردن یا اینکه بعد حج کردن و وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن خاصة میگد کسی که دشوار باشه سفر کردن دوباره برای این جاها وقتی که از راه های دور از کشورهای بعید و دور آمدن به مکه را خیلی قریب از مدینه تا اینکه اینجا را هم مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم را یک باره زیارت کنم و طبعا به او از روی پیروی او بعد مسجد پیغمبر پس زیارت کردن قبر پیغمبر هم باکی نداره خب میگوید فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه میگوید اگر رفت و ها به مسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم گذر کنند و در او نماز خوانند ای براشان بزرگتر است و همچنین این براشان آسانتر و سبکتر که یک بار دیگه با سفر بیایند برای اجرشان بزرگتره و گویا که بین دو خوبی و بین دو نیکویی جمع کردن یکی ادا کردن فرض حج فرض حج فرض و یکی زیارت کردن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای نماز خواندنی در او مع العلم كما سبق انا بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج میگه باید دانسته شود که زیارت کردن این مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مکملات و کامل کننده حج نیست بلکه ولا دخل لها فيه هیچ دخل نداره در حج اگر رفت یک انسان حج پیغمبر حج کعبت الله کرد و حج کرد یا عمره کرد و زیارت حق قبر زیارت مسجد پیغمبر هم نکرد حج صحیح است فالحج کامل و تام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينها وبين الحج البته حج مگه کامل و پره است و بدون این زیارت کردن هم بدون زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه و به طریق اولا بدون زیارت قبر پیغمبر حج کامل و صحیح است و هیچ ربط و رابطه بین زیارت مسجد پیغمبر و بین حج البته نیست میگوید شک همینه زیرا این سخن را بسیار تکرار میکنه زیرا بعض عوام یا که بعضی از اهل بدعت خیال میکنه حج به زیارت قبر پیغمبر به زیارت مسجد و با اعتقاد دارن که حتی قبر پیغمبر غلو در قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده گستن مبنی بر این میگن حج حتی حتی حدیث های ضعیف و بافته و موضوعی در این باب هم هست که گویا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته باشه که من حد موضوع ساخته شده در تکذیب مکذوب هست مختلق مصنوع هست که گویا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته باشه هر که حج کنه و زیارت نکنه پس فقط جفانی به تحقیق مرا نسبت به احترامی کرده و نسبت من به مهری کرده که این حدیث به اتفاق اهل محدث ها حدیث موضوع و ساخته و بافته هست بنابراین خاطر همین مؤلف بارها تاکید میکنه که شک زیارت کردن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از سنت ها هست به حج و عمره ربط و علاقه نداره فقط سنت هست که انسان اگر رفت بین دو خیر و دو خوبی جمع کنه مسجد پیغمبر به خاطر اون اجر ثواب بزرگ رو به دست آوردن و همچنین بعد از او طبعا زیارت کردن قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و قبر صاحبیه بسیار هم خوبه و مؤلف والادله على مشروعیت شد الرحال للمسجده صلی الله علیه وسلم و فيه كثيره منها دلیل ها به جایز بودن قص کردن سفر بستن یعنی سفر قصد سفر کردن برای مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم و برای نماز خواندن در مسجد پیغمبر میگه دلیل های بسیار هست حدیث های صحیح متفق علیه است که پیغمبر یکیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد قصد یعنی تای سفر قصد سفر بسته مگر برای سه مسجد برای عبادت و برای اعتقاد کردن فضل و طاعت جایز نیست قصد سفر بستن سفر کرد سفر بستن به نیت عبادت و فضل و اجر مگر به سه مسجد یعنی جایز نیست که انسان در دیگر کشور قصد سفر کنه برای زیارت قبر یا مزار یا مسجد یا مکان نجایز نیست چرا زیرا که هیچ جای و خاصی نداره مگر و قصد که سفر کردن نیتی سفر کردن قصد سفر یعنی همون که ای مسافه سفر دراز باشه و قصد میکنی نیت بکنی سفر را به نیت بزرگی جا و و اجر و فضیلت این پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه لا تشد رحال رحلت و سفر بسته نمیشه و قصد کردن نمیشه با سفر کردن هم برای فضل و اجر و مگر با سه مسجد المسجد الحرام یکم برای قصد کردن برای مسجد الحرام که این هم بسیار اجر و فضل بزرگ داره یک رکعت نماز برابری هزار رکعت برابر صد هزار صد هزار رکعت هست به بخاطر این مبدی برای بسیار هم خوبه برای حاجی ها کسانی که در حج هستند در عمره یعنی در بیت الله هستند بله بخاطر این باید خیلی اهمیت گفتیم در حج کردن یا عمره کردن انسان باید خیلی احتمام و اهمیت خاصی داشته باشه بر عبادت ها خاصتا برای ها را چی نفری باشه بعضی ها متاسفانه از راه های دور می آین و لیکن در همه فندق و خوابگاه ها شانه می خوانه بسیارش با به جماعت این بسیار هم غلط و خطا و محرومیت هست که انسان اونقدر اینقدر فضل و عجر بزرگی را که یک رکعت برابری صد هزار رکعت است یک رکعت نماز خواندن در مسجد الحرام برابر صد هزار رکعت نماز خواندن در غیرشه این خواه نمازهای فرضی باشه خواه نمازهای نفلی و همچنین و بنا به خاطر خیلی خطای کلان بعضی حاجی ها اهمیت ندارند خب چنانی که حضرت ابن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتند والركب كثير والحاج قليل بشک همین خلا حضرت ابن عباس گفتن گفتن آدم های آمدگی بسیار قاف حاجی های سفر, بستگی ها و یعنی سواره ها سواره ها بسیار لیکن حاجی حقیقی خیلی کمه بشه کمی خیلی عددی حاج میکردگی ها بسیار از جهت عدد لیکن از جهت صدق و اخلاص و پیرویشان و از جهت یقینشان که خیلی کمه یعنی حاجی حقیقی خیلی کمه حاجی های دعوایی یا حاجی های ریا و خودنمایی بسیار مبنی بر این اونقدر های دور را طی میکنند سفر میکنند ولیکن باز آمده در اینجا نمازهاشون یا در در فندق ها میخونند، در همون خوابگاه هتل ها خوابگاه ها ده یا اینکه اصلا نماز جماعت نمیروند یا اینکه اصلا نماز هم نمیخوانند والعیاذ بالله بعضش والعیاذ بالله بسیار هم بده که به حج روی به مکان های مقدس روی باز اصلاح نشوی خیلی خیلی بده به شک یعنی کی اصلاح میشوی اگر رفت اینقدر موضوع های بزرگ را غنیمت و غنیمت برای عبادت ندانی پس دیگر کجا را برای غنیمت برای عبادت میدانی بنا به خاطر این وصیت برای نصیحت برای حج حج کسانی که در حج هستن همینه که هر یک لحظه را غنیمت بدان از پیش حاجی را عبادتش پیش از بامداد شروع میشه یک ساعت دو ساعت پیش از بامداد از خواندن قیام لیل که 11 رکعت قیام لیل بخونه یا زیادتر که یک رکعت برابر 100 هزار دویم نماز بوند سنت بامداد خواندن و بامداد خواندن که بعد بانداد تلاوت حتی تلاوت قرآن هم اجر ثواب خاص داره در جای با فضیلت در مکان فاضل و در اونجا قرآن بخونه ذکر کنه استغفار ندامت پشیمانی توبه کردن تا آفتاب برآمدن وقتی افتاب برامد نماز شروق بخونه دو رکعت یا چهار رکعت یا شش رکعت یا هشت رکعت باز اگر افتو خواب داشته باشه و خواب کنه باز وقتی پیش از پیشین آمده سنت های پیشین و سنت های قبلی و بعدی را و همچنین دیگر نفل ها را تحیه مسجد و همچنین تواف زیاد کنه و همچنین یعنی خلاصه کلام باید حاجی در حقیقت همون چند روزی که در اوجه هست باید ای را غنیمت بدانه از دست دادن و گمانی بعد از غیبت و از شکم پروری باید در حقیقت حاجی حقیقی حاجی که حجش مبروره همون است که این معانی بزرگ را بفهمه و حج خود را به عبادتگاه و این سفر خود را به مدرسه تربیوی برای اصلاح نفسش و برای آباد کردن دنیا و آخرتش غنیمت بدانه خب و مسجد حرام یعنی بعضی ها مسجد یا در, ف... در هتل نماز بخونن خوب در... یا اصلا نمیخونن خیلی غلطی خطای بزرگه یا اینکه خودشون جماعت بکنن او بعضی ملاحظ با اومده در اینجا امامتی میکنن بسیار خطای بزرگه اینقدر فضل و نعمت بسیار ماندگی که یک رکعت نماز در کتای مسجد رکعت خونده گستی، به غیر تلاوت قرآن و استغفار و ذکر و با باید طواف های زیاد کنه طواف های نفلی تطوعی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کی همین خانه کعبه را هفت بار چرخ بزنه داخل جنت بشه یعنی روایت ده والله علم او كما قال نبی صلی الله علیه و سلم گناهش بخشیده میشوه علی کل حال خیلی اجر و فضل خاصی داره که این کار دیگر جهاد نیست یعنی مثلا در حج یعنی در کعبه الله چیزهایی هست که در مکه چیزهایی هست که دیگر جهاد را به دست نمیارید مثل طواف کردن در کجا هست دیگر طواف مثل مثلا این یک رکعت برابر 100 هزار رکعت باشه دیگر در کجا هست نه در لندن هست نه در مسکو نه در دیگر جای بنابر باید انسان در حقیقت این موضوع ها را غنیمت دانسته اعمال صالح خود را بسیار کنه چی در وقت حج رفته باشه چی عمره رفته باشه خب دسیام پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگوید قصد سفر بستن جایز نیست مگر به سه مسجد یعنی از روی عبادت تا دانستن اما سفر کردن برای کار با که نداره اما سفر کردن برای طلب علم با که نداره اینجا مقصود لا تشد الرحال یعنی همچون فضل اعتقاد کردن یا اینکه قصد سفر برای تعظیم مگر سه جا سه مسجد یکی مسجد حرام یکی مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام که یک رکعت برابر هزار رکعت است و یکی مسجد الاقصا است در بیت المقدس و الله سبحانه و این مسجد را آزاد کند شر این صهیونیستی و یهودی یهودهای بدبخت و مؤلف میگوید یکم حدیث همین حدیث دیوم و قوله صلی الله علیه و سلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما, فيما سواه إلا المسجد الحرام پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتند در حدیث با بخاری و مسلم روایت میکنه که نماز خواندن در مسجد من این در این مسجدم بهتر است از هزار نماز در غیر این مسجد مگر در مسجد حرام که اوجا یک رکعت نماز در مسجد حرام برابر 100 هزار رکعت است در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام هزار رکعت هزار رکعت یا رکعت و در مسجد اقصا 250 ربع چار یکی مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام مؤلفه قال فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها لفضلها ومضاعفة أجرها ومگد oh إن حديثات دليل است به جایز جایز بودن زیارت کردن مسجد پیغمبر برای نمازخوانی در او به خاطر فضل و اجر زیادی که در آنجا هست و تدل ايضا على انه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد ثلاثه لقصد العباده و همچنین حدیث ده دلالت میکنه که حرام است قصد سفر بستن و نیت تعظیم و بزرگ و اجر برای غیر این مسجدهای سگانه به نیت عبادت به نیت عبادت سفر کرده نمیشود مگر همین سه مسجد فلا تشرع الزيارة والسفر لاي مكان في انحاء المعموره الا الى هذه المساجد الثلاثة پس جایز نیست سفر کردن و زیارت کردن قصد زیارت بستن برای جای از جاهای عالم در دنیا مگر به همین سه مسجد مؤلف میگوید وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة خاص كاردني ما شهر پیغمبر مدينة نووية شهر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة طيبة براي برای نماز خواندن در مسجد پیغمبر مشروع و جایز است براي در حق هم مردها هم زنها بخاطر خاطر همون فضل و دلیل هایی که مؤلف ذکر کرد از حدیث های صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوب و میگد اما کیفیت زیاره اکنون زیارت چگونه می شود یعنی انسانی که میخواهد زیارت کنه پس چگونه زیارت بکنه مؤلف بیان کرده میگوید فاذا وصل المسافر الى المسا الى المسجد استحب له ان يتقدم رجله اليمنى حال دخول المسجد وقتی که انسان مسافر وقتی که به مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید البته در این مسجد آبازی کردن و احرام پوشیدن نیست مسیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل دیگر مسیح عادی فقط همین سنت است که به پای راست بدرایی در وقتی داخل شدن مسجد پای راست قده و همون دعای و یقول الدعاء المشروع عند ای دخول ای مسجد و همون دعایی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت است که در هر مسجد گفته می شود همون را میگویی که بسم الله و الصلاه و السلام علی رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك همین دعاها همین دعا گفته می شود در وقتی و همچنین و دیگر همون دعاهایی که در وقت داخل شدن مسجد گفته می شود مؤلف ولی ولیس لمسجد صلی الله علیه و سلم ذکر مخصوص برای مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان ذکری ذکر خاص نیست که بگویی ذکر خاص نداره مسجد پیغمبر داخل شدن ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في ای مكان من المسجد ان وان صلاها في الروضه فهو افضل بعد از این میگد بعد از اینکه انسان داخل مسجد شد و دعای مسجد گفت و به پای راست که درآمد پس دو رکعت خواندن سنت چون که تحیه مسجد در هر مسجد در هر گوجه مسجد بخونه با که نداره اگر رفت و در روزه پیغمبر بخونه این بهتر هست روزه بین منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلام و حجره پیغمبر جای مخصوصی از معینه اگر روزه بخونه جایی که بخونه جایز هست در تحیه مسجد بعضی ها ازدهام کرده مردم از قیده میدراین تا اینکه در اونجا نماز بخونن این غلطه یا بعضی زن ها بین مردها در درآمده این خطا هست به خاطر همین تحیه مسجد در هر کجای بخونه میشوه اگر چی بهتر در روضه النبویه خوانده روضه شریفش میگن اگر چی در روضه خواندن بهتره روضه همون بین حجره پیغمبر و بین منبر پیغمبر زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه میگوید ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه در بین خانه من و منبر من منبر منبر پیغمبر برای خطبه کنیش بود خب بین خانه من و بین منبر من باغی از باغهای جنت است بیره به خاطر همین در اینجا نماز خواندن همون تحیه مسجد در کرده اگر در اینجا بخونه انسان پس بهتر و افضل هست مؤلف قد و منظر مسجده صلى الله علیه و سلم ينبغي ان يحافظ على اداء الصلوات الخمس فيه و هر زيارت كنه کنه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضروره که نمازهای پنجگانه را بر دوام در همین مسجد بخونه و يكثر فيه من الذکر والدعاء والصلاه النافله في روضه الشریفه احتسابا للاجر و ثواب الجزیل و بسیار ذکر کنه در مسجد پیغمبر پیش از در مسجد حرام همچنین ذکر و دعا و نمازهای نفلی بخونه فی روضه شریفه در همون روضه روضه همون جای مخصوصه که اجر فضل داره بین حجره پیغمبر و منبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و جایی که اینجا باغ از باغهای جنت است از روی طلب کردن اجر ثواب بسیاره باید غنیمت دانه أما صليف أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها فيما استطاع لأنها مقدمة على الروضة أما نوظيف فرزیلتی بعضها ها در همینجا جا میگیرن صف یکم اهمیت نمیتن این اما نوظيف فرزي پس اولا و افضل برای زیارت کننده و غیرش همینه که پیش بروه در صف یکم بیسته و کوشش کنه که در صف یکم بیسته همون صفی که عجر و فضل خاص داره به قدر تواناییش کوچیک از زید استرصف یکم باشه بعضی ها دارن پشت خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میسته اگر چند صف دورم باشه این خطا هست زیرا که صف اول فضیلت اجرش بهتر است از فضیلت نماز خواندن در روزه مگر نماز نفلی را بکنه داره نداره نفل قادر به خاطر همین انسانی در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست او کوشش میکنه که در صف یکم نماز خواند نمازهای فرضی را نمازهای جماعت ده صف اول دمیسته بهتر از که در پیش روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی عوام وقتی که در پیش روزه میستان تا اگر چه صف یکم اهمیت نمیتن این خیلی خطا هست آره نمازهای نفلی را نمازهای نفلی را در روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شریف شریفه خواندن بهتر اجر داره خلاصه صف یکم کوشش میکنه که انسان کوشش بکنه که در صف یکم یا صف دیم یعنی در پیش باشه اما وقتی که نماز خوند نمازهای نفلی را تحیه مسجد یا عموما پس بکره در پیش در پیش روزه نماز بخونه علی کل حال به خاطر روزه شده انسان صف یکم را در جماعت نمازهای فرضی ترک نمیکنه المساله الثانيه زیارت قبره صلی الله علیه و سلام مساله دوم زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلام زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلام زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلام این خاصی مردها هست برای زنها زیارت کردن قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلام یا قبر غیر پیغمبر نیست برای بله، به حکم زیارت زنها برای قبرها چیست اختلاف از بین علما ده راجح همینه که برای زنها زیارت قبر نیست نه قبر پدر و مادرش نه قبر زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و فقط دعا هست یکی زن وقتی که در مسجد پیغمبر رفت نماز که خوان در پیغمبر صلی الله علیه و سلام در سلام میفرسته و و صلوات بفرسته. یکی تا بگوی زیارت قبر پیغمبر میرونه راجح همین است که زنها عموما برای زنها زیارت قبر نیست خیلی خواه قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه خواه غیر قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤلف میگوید اذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زياره قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر عمر، لانها تابعه لزياره مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي اصل القصد وقت مسلمان مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم را که زیارت کرد مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستحب برای او زیارت کردن قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و قبر دو صاحب اصحاب پیغمبر ابوبکر و عمر رضی الله عنهما زیرا که زیارت کردن قبر پیغمبر پیرو بعدی زیارت و تابع زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم نباید قصد انسان زیارت قبر پیغمبر باشه این ممکن نیست و صحابه ها و تابعین تبع تابع این عادت را نداشتند بلکه بعضی از اهل بدعت این چیز را مستحب و یا بهتر میدانند که اصل قصدش یا خیلی حتی میگن حج نیو نامش از زیارت قبر پیغمبر گفته میرود طرف حج عمره این خیلی خطای بزرگه مؤلف میگه و هذه هي زیارت المشروعه ولا و این زیارت زیارت مشروع همینه که قصد نیتت مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه و بعد از او بعد قبر پیغمبر را زیارت کنی ولا يشرع شد الرحل اليها زیرا قصدی فزيلتهم شد الرحل إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى انعقد الإجماع على تحريمه وحزار ركعات رکعت هست مسجد مسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم هست كي در اونجا يك ركعات برابر 100 هزار ركعات هست برابر هزار ركعات و مسجد سيوم مسجد الأقصى هست كي در این هم خیلی اجر ثواب است و يك روایت 250 یک رکعت برابر 250 رکعت است یک رکعت برابر 250 خب مؤلف گفت سنت های زیارت کردن مسجد پیغمبر خیلی مسئله مهمه مسجد قبر پیغمبر از دور نیو بلکه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام یکی در مدینه باشی پس زیارت کردن قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلام سنت میگوید سواء کان ذلك قبل الحج او بعده برابر که زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام پیش از حج باشه یا بعد حج با که نداره فقط همین که انسان زیارت کردن حق قبر پیغمبر یا گفتنیم زیارت کردن مسجد زیارت زیارت کردن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم این به احکام حج و و مناسک حج و اعمال حج هیچ دخل نداره بلکه او زیارت کردن خانه کعبه یکی از های اسلام است حج یا عمره کردن واجبی از واجبات ولیکن زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه سلام یکی از سنت ها یا یکی از سنت ها یا مستحبات است خوب جایز است بنا خاطر همین زیارت یک انسان اگر رفت و زیارت حج کرد و مسجد پیغمبر و قبر پیغمبر را هم که نرفت حج صحیح است خب بعض عوام خیال میکنه که حج به زیارت قبر پیغمبر یا به زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیشه نه این خیلی نیست مؤلف میگه ولیس لها وقت خاص زیارت کردن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقت خاص نداره ولا دخل لها في الحج وليست من شروطه ولا من واجباته و زیارت کردن مسجد پیغمبر الله علیه وسلم دخل با حج یا اینکه شرط یا واجبات حج باشه این خل نیست لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها إكي فقط خوبة إكي همين إكي ينبغي يعني ضرورة إكي خوبة كي إنسان وقتی حج بیاید زيارت كنا مسجد پیغمبر را صلى الله عليه وسلم پیش از حج کردنش پیش از حج کردن یا اینکه بعد حج کردن چرا و بخاصت من يشق عليه السفر الى هذه الاماكن خاصه میگه کسی که دشوار باشه سفر کردن دوباره برای این جاها وقتی که از راه های دور از کشورهای بعید و دور آمدن به مکه را خیلی قریب از مدینه تا اینکه اینجا رو هم مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یک بار زیارت کنم و تبعا به او از روی پیروی او بعد مسجد پیغمبر پس زیارت کردن قبر پیغمبر هم باکی نداره خب میگه فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي صلی الله عليه و وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه میگوید اگر رفت و حاجی ها به پیغمبر الله عليه وسلم گذر كنانو ودر او نماز خوانند این براشون بزرگتر است و همچنین این براشون آسانتر و سبکتر که یک بار دیگه با سفر بیایند برای اجرشان بزرگتر و گویا که بین دو خوبی و بین دو نیکویی جمع کردن یکی ادا کردن فرض حج فرض حج فرض و یکی زیارت کردن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای نماز خواندنی در او مع العلم كما سبق انا بان هذه الزياره ليست من مكملات الحج میگه باید دانسته شود که زیارت کردن این مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مکملات کامل کننده حج نیست بلکه ولا دخل لها فيه هیچ دخلی نداره در حج اگر رفت یک انسان حج پیغمبر حج کعبت الله کرد و حج کرد یا عمره کرد و زیارت قبر زیارت مسجد پیغمبر هم نکرد حج صحیح فالحج و تام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينها وبين الحج البته حج میگه کامل و پره هست و بدون این زیارت کردن هم بدون زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طریق اولا بدون زیارت قبر پیغمبر حج کامل و صحیح است و هیچ ربط رابطه بین زیارت مسجد پیغمبر و بین حج البته نیست میگوید شک همینه زیرا این سخن را بسیار تکرار میکنه زیرا بعض عوام یا که بعضی از اهل بدعت خیال میکنه حج به زیارت قبر پیغمبر به زیارت مسجد و با اعتقاد دارن که حتی قبر پیغمبر غلو در قبر پیغمبر صلی الله علیه و کرده کردگی هستن مبنی بر این میگن حج حتی حتی حدیث های ضعیف و بافته و موضوعی در این باب هم هست که گویا که پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفته باشه که من حد ولا موضوع ساخته شده در تکذیب مکذوب هست مختلق مصنوع هست که گویا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته باشه هر که حج کنه و زیارت هم نکنه پس فقط جفانی به تحقیق مرا نسبت به احترامی کرده و نسبت من به مهری کرده لیکن این حدیث به اتفاق اهل محدث ها حدیث موضوع ساخته و بافته هست بنابراین خاطر همین مؤلف بارها تاکید میکنه که بشک زیارت کردن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از سنت ها هست و حج عمره ربط و علاقه نداره فقط سنت هست که انسان اگر رفت بین دو خیر و دو خوبی جمع کنه مسجد پیغمبر به خاطر اون اجر ثواب بزرگ رو بعد دست آوردن و همچنین بعد از او طبعا زیارت کردن قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و قبر صاحبه بسیار هم خوبه ومؤلف الجدول أدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة منها دليل ها به جایز بودن قصد کردن سفر بستن سفار سفر قصدی سفر کردن برای مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم و برای نماز خواندن در مسجد یا اینکه نامه های مردم ببری که پیغمبر یا اینکه نامه ها میخوانند حالا در بدعت ها ذکر میکنیم مؤلف میگوید و همچنین گفتن جایز است الله مجزیه عن امتی خیر الجزاء فلا بأس پس با که نداره که بگی الله مجزیه عن امتی خیر الجزاء اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را که سبب هدایت به شک سبب هدایت ما هست و دینش بزرگترین دین هست و که اللهم مجزیه عن امتی خیر الجزاء اله او را از امتش بهترین جزا را نصیب کن ثم بعد خب این بود درباره زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و وكم تتلافي راس ميروا ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر وبعد ذلك تلافي تشاب تلافي راس كانت تلافي راس ميروا تجمع عيان شو كانت تلافي تشاب تلافي راس ميروي درجة قبر حزتي أبو بكر الصديق هم تشين السلام عليك السلام عليك يا أبو بكر الصديق مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خليفة رسول الله وهمتنين ويدعو لهما در حق سون دعو مكنيكي الله جزي خير تنت يا صديق أكبر آه والله جزي خير تبا خطري خدمتي در دين كردو و ويترحم عليهما الله رحمتهم كنا قفتا الله مغفرتهم كنا قفتا وهمچنین فاروق اعظم در حقش دعا میکنم این شکننده مشرک های قیصر و کسرا و, و دیگر از مشرکا و شکست دهنده مجوس سر پیری رافضی ها خلاصه کلام شکننده مجوسی هایی که مجوسی ها پیری رافضی ها هست لما اثر لاثر از ابن عمر ثابت است که کان اذا سلم على الرسول و صاحبيه لا يزيد على قول خب حضرت عبدالله ابن عمر همین قدر میگفتن که بسیار در دوش همین قدرم هم با که بگوی السلام علیکم یا رسول الله اخی طرف راست برای قبر پی ابوبکر السلام علیکم یا بکر و اخی دیگه برای السلام علیکم یا عمر یکی از عبدالله ابن عمر میگفت السلام علیکم یا ابتاه یا ابته برای که پدر شیخو به خاطر بود میگفت سلام با تو ای پدرم خب به هر حال با که نداره سلام کامل بودی یا اینکه بعضی از وصف ها رو ذکر کنی یا فاروق گفته مثلا اجت ندا و فریاد استغاثه نه او بلکه در سلام دادن خب و میگوید و یحرم علی الزائر و غیره التمسح بالحجره و و او الطواف بها او استقبالها حال الدعاء حرام برای شخص زیارت کننده و غیر زیارت کننده قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کی تمسک بقیه حجره پیغمبر قبیده و و و, تبارک تبرک بجویه و یا تواف کنه یا رو به او بیاره در حالت دعا کردن دعا کردن اجماع است که رو به طرف قبله میاری نه به طرف قبر دعا کردن دعا را به طرف چی به طرف قبله میکنی نه به طرف قبر پیغمبر تو قصلات میتی تمام خب قفیدن حجره از روی تبرکی یا دیوال های حجره یا همچنین ستونهای حجره پیغمبر قبر پیغمبری که در حجره یا همچنین المطور هایی که در اوجه هست المطور و اینوی و, و پنجره هایی که در اوجه هست بعضی از اهل بدعت تبرک دوید او سؤال رسول قضاء الحاجات یا که پیغمبر پرسیدن قضای حاجات کشف کروبات و کشایش کارها طلب کردن و تفریج الکروبات و شفاء المرض و نحو ذلك همه این چیزها حرام است ولأن ذلك كله لله إن باید شفا و كورهورة کارها را طلب کردن از الله می ولا يطلب الا منه و كردن کردن از غير الله و این طلب کردن از قبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم شفا يو یا کشایش کار یا یاردم و کمک طلب کردن همه اینها شرک اکبر هست انسان از دین خارج میکنه اما بوسیدن قبر پیغمبر یا دیوالهاش و یا هاش البته این بدعت خرافات است و مقاد وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه واجبة زيارة قبر پیغمبر وقبر دو صاحبش أبو بكر وعمر واجب نیست ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة و حج هم نیست که حج به او صحیح نمیشود یکی بعضی از بسوادها از عمي مردم قمون میکنه بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل في زيارة قبر پیغمبر و دو صاحبش أبو بكر عمر إن مستحب است در حق کسی که زیارت مسجد پیغمبر را کرد ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا البته بين حج بين زيارة قبر هجة قوم الراب تنس وما ورد في هذا الباب من الأحاديث يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثي كما قال ريبوب وما دقياس كيقويو قبر پیغمبر زيارات كني ومستحبة ومن مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة وإن حديث أفتدو بوتشاس أحاديثي ضعيف وموضوعها لا أصل لها إما ضعيفة أو موضوعة حديث ضعيف موضوع بسندل بصحيح بأصل بأساسها مثل حديث من حج ولم يزورني فقد جفاني كسي حج کرد و مرا زیارت ناآمد گویا پیغمبر گفته باشه اي خل گفتگي نيست اصلا که حج حج کنه و زیارت مرا پس به احترامي کرده و من زار قبري وجبت له شفاعتي ان حديثا صحیح نيست كي كسي قبر مرا زيارت کنه شفاعت من بر او واجب ميشوه شود و غیرها و کثیر و غیر این دعوت كننده به شرك و خرافات كتاب داره شفاء السقام في زيارة قبر خير الانام كتاب کتاب داره پر از حدیث موضوع و ضعیف و ساخته و کرده است و علامه محمد ابن الهادي ابن عبد الهادي حافظ حافظ الله رحمت کنه بسیار هم کتاب خوب دارد در رد صاحب این کتاب در رد سبکی کتاب داره الصارم المنكي في الرد على السبكي شیخ ابن عبد الهادي رحمه الله در رد این در این زیاده 80 حدیث های ضعیف و موضوع و اثرهای باطل ساخته آورده برای نصرت دادن عقیده قبوری خود اه، سبکید و خو کلها میگد و کلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدیث عیسی عيسى بالشجنس بل جزم بعض اهل العلم بان كلها موضوعات مكذوبه بلکه یقینا بعض اهل علم گفته است همش موضوع و ساخت دو بافته شده و دروغ ساخته در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم است بشک همینه بشک شبهه حدیث های وارد شدگی در این باب از در باب قبر زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و و اینوای همش حدیث های موضوع و ضعیف و سخته است مگر اینکه همین قدر که قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت مستحب زیارت کردنش وقت انسانی که زیارت مسجد پیغمبر رفت بعد از او خب مؤلف میگه المساله الثالثه الاماكن الاخرى التي تشرع زيارتها خب در باب مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز معین نیست که چند بار بخونید البته یک حدیث هست روایت احمد یک حدیث ضعیف جدا حدیث ضعیف است که گویا گویا پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفته باشه کسی که 40 حدیث در مسجد من بخونه 40 نماز هر 8 روزه هر کی 40 نماز در مسجد من بخونه و رکعت مثلا یگان نماز قضا نکنه 40 نماز را در مسجد من بخونه و این این نفر از نفاق از منافقی و از آتش جهنم و از عذاب پاک است یعنی عذاب نمیشه و منافق نیست لیکن حدیث ضعیف است حدیث ضعیفه بله به خاطر چند نمازی که خونی با کنار هفته میستی دو هفته میستی یه روز میستی دو روز میستی فرق نداره لیکن هر یک رکعت نمازت برابر 100 بر برابر هزار رکعت است یک رکعت نماز خواندن در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اجر ثواب برابر برابر هزار رکعت است خب لیک یک حدیث صحیح هست حدیث حسن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن من صلى 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیره الاولى این حدیثه که هر کی 40 روز هر کی نماز خانه نماز جماعت را 40 روز پای در پای که تکبیر اول را دایره کنه این همه مسجد هر گزیده باشه نماز جماعت ده. هر کی 40 روز در جماعت امام را در تکبیر اول دایره کنه برای او دو براعت بیزار بودن و پاک بودن از دو چی نیسانده می شود یکی از منافقی یکی از آتش جهنم این حدیث حسن هست حدیث صحیح مقبوله یعنی این ده باب فضیلت جماعت دایره کردن است این عامه یکی هر کسی که چیل نماز در مسجد من بخوانه از منافقی پاک میشه او حدیث حدیث ضعیف است و او عمل کردن جایز نیست جایز نیست یک چند که خونه میشه یه هفته میخونی دو هفته میخونی یمو میخونی دو مو میخونی هر یک نمازی میخوندگی اجر ثواب خاصی داره میگوید المساله الثالثه الاماکن الاخرى التي تشرع زيارتها في المدينه النبويه جاهای دیگری که جایز است زیارت کردن اونجاها در در شهر پیغمبر صلی الله علیه و در مدینه يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة مستحب برايز ولد كنندي مدينة خوه مارد خوزان أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه مستحب كي بمسجد قباء روا در حال بدانش تورات كاكي تورات كنو بمسجد قباء روا ودر در اوج نماز بخونه سنته لفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين زر پیغمبر صلى الله عليه وسلم زيارات بكاد مسجد قباء را اولي مسجد که و در حال بودن سواره و پیاده میرفت در اینجا نماز میخوان در رکعت و حدیث صحیح هست پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاه كان له كاجر عمره هر کی طهارت کنه در خانش در فندق هم در هتل هم در خوابگاه هم طهارت میشود هر کی طهارت کنه در خانه شو بعد از آن مسجد قباء آمد و, و در اوج در اوج نماز خوان درك faradara kana lahu ka ajri umra به مثل اجر عمره لما يجري اجر ثواب عمره خیلی ثواب بسیاره بشک میگه حشام بوري بره هم ثواب گرفتن میگیری ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة وغيره میگه سنه ويسلم عليهم ويدعو لهم والسنه سنت برای مردها تقا زياره در مدينه زياره کردن بقيع که جنت البقیع میگه جنه البقيع نیست بقيع نام شهداء گفتنی قبر اهل مدینه بود قبرستان گورستان اهل مدینه بود و قبور شو قبرهای شهدا را شهدای احد مثل قبر حمزه رضی الله عنه و غیرش و سلام دادنی به اونها اونها را سلام میتی و ده هم دعا میکنن این هم سنته دیم جا یکم جا مسجد قبا دیم جا زیارت کردن شهدای احد شهدای احد سیم جا زیارت کردن قبرستان بقیع برای این دلیل هست لفعل صلی الله علیه و سلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم و پیغمبر صلى الله عليه وسلم إنه را زيارت میکرد و و در حقشان دعا میکرد و همچنین پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم و عموم قوله صلى الله عليه وسلم سلم سخن پیغمبر عام است که میگوید زور القبور فانها تذكر الموت قبرها را زيارت کنید زیرا مرگ را به یادتان میآورد بنابر قبرستان او شهدای احد و بقیع را هم سنت و كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زار زار القبور ان يقولوا پیغمبر بود اصحاب خود را تعلیم میداد في وقتی که قبرها را زیارت میکنید السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وإن وإن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية همین دعای زیارت قبرستانه مؤلف میگه هذه الاماكن التي تشرع زيارتها في المدينه این إيه جاهایی هست که مشروع و جایز است زیارت کردن اونها در مدینه پیغمبر صلی الله علیه و اما الاماکن اخرى الذي يظن بعض العامه ان مشروع مشروعه اما جاهای دیگری که بعضی ها بعضی عوام خیال میکنن که جایز است زیارت کردن او در حالی که جایز نیست که کمبرک ناقه اون جایی که شتری پیغمبر خوابیده بود شیشته بود و مسجد الجمعه و مسجدی که صحابه جمعه اولین جمعه را خوانده بودند و بئر الخاتم چاهی که در او خاتم بود و بئر عثمان چاهی حضرت عثمان کندگی و مسجد سبعه مسجدی مسجد هفت, دره میگن و مسجد قبلتین مسجدی که دو قبله ده اصحاب پیغمبر اول طرف بیت المقدس میخوندن 18 ماه و بعد به طرف بیت الحرام نسخ شد قبله و این جاها همچنین جبل عرفات ده یعنی جبل رحمه میگن در مکه ده و مکه ده هست مکه ده مثلا غار حرا رفتن یا غار ثور رفتن یا مسجد غمامه یا مسجد یا جبل عرفه و رحمه و این چیزهایی که اعوام میره و زیارتش در شریعت آمدگیش نیست فهذه لا أصل لا اتس هوم أصل نظر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها اس پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثابت نیست که اجاره زیارت کرده باشه یا اینکه امر به زیارت کرده باشه ولم يرد أن أحد من السلف الصالح أنه زارها وجازيك السلف الصالح از سلف صالح هم ثابت نیست اجاره زیارت کرده باشن وليس لأي, لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول ومسجد قباء و در مسجد در مدینه یگام مسجد نیست که فضل خاص داشته باشه مگر مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک رکعت برابر هزار رکعت است و مسجد قبایی که یک کسی که دو رکعت در آنجا بخونه و به مثل یک ثواب عمره را میگیره اجر عمره را وقد قال صلی الله علیه وسلم من عمل عملا ليس علیه امرنا فهو رد هر کی کاری کنه کاری را که در دین ما نباشد پس اون مردود است یعنی بدعت خرافات فینبغی للمسلم اذا زار المدینه ان يتقيد بالاماكن التي تشرع زيارتها ضروره که مسلمان وقتی مدینه آمد همو جاهایی که مشروع و جایز زیارت کرده همو جا را زیارت کنه و یتجنب الاماکن التي لا تشرع زيارتها و دوری بجد از جاهایی که از جاهایی که در اونجا مشروع و جایز نیست زیارت کردن اون جاها خب اکنون بعضی مختصرا بعضی از بدعت هایی که در حج یا عمره میکنن مردم یکی مثلا در کعبه مثلا بعضی ها چهار طرفی چهار اوگلی چهار کنجی کعبه را میقپن و دعا میکنن اینو ای اساس شرعی نداره فقط امر رکن الیمانی و حج الاسود آمدگی است تمام رکن عراقی قطعی رکن شامی در شریعت آمدگی نیست یا بعضی ها حتما باید کوه عرفه رفته در اوجا صورت بگیرن و تبرک میجوین و, و یا اینکه تبرک میجوین به درخت های مکه و از های مکه و سبحان الله این هم از جهل اهل بدعت هست یا اینکه مثلا به تبرک جستن به کوه عرفات و یا به حجره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبرک جستن و قبیدن او و و همچنین حتی بعضی ها بعضی ها خیلی اعتقادهای سخت دارن در همین چیزها در سنگ های مکه و برای شفا و با برای یا اینکه در آب های آب زمزم به شک این فضل اجر داره آی مبارکه لیکن در بغیر این اونها در هر یک چیز تبرک میجوید مثلا به پرده کعبه این هم شرعی, شرعی نیست شریعت جایز نیسته یا چپه برامدن عقیبان عقیبان که برآمدن در وقتی بعد طواف این هم اصل شرعی ندارد بله، به خاطر همین انسان یا که کوه نور برام جبل نور برآمدن یا به محراب پیغمبر تبرک جستن و دیگر از چیزهایی که اصل شرعی نداره باید انسان حتما در حج باید چقدر باید حتی بعضی ها همون پرده هایی که هایی که در مکه در گردی خانه کعبه کشال کرده میشه از اون تبرک جسته قطعش میگیرن یا اینکه از جای هایی که در حج است از مسجد حرام ایجاها میکنن میارن برای تا اینکه تب بیماریشان در مثلا این وای آب تر کرده آب بنوشتن و عیاد بالله در حقیقت این خیلی بدعت ها و خلاف شریعت است و حتی قصد قبر پیغمبر صلی الله علیه و کردن به سفر این هم مخالف شریعت است یا نامرایی کردن با حاجی ها و زیارت ها میکردن نامه های شکایت نامه ها و, و سلام و درود فرستادن البته این اصل شرعی نداره اصل شرعی که مثلا حتی بازی کردن در دخشان مسیح پیغمبر یکم جدایگم حدیث آمده نیست نه از صحابه ها نه از تابعین نه از تبع نه از تبع تابعین و نه از اینها برای به خاطر مسلمان باید متبع باشه و باید دائم پیرو باشه و از مخالفت کردن سنت پیغمبر صلی الله علیه و دوری دور دوری جوید زیرا که در بدعت همه شر و بدی ها هست در پیروی و در اتباع همه خیر و همه کمالی هست که انسان چقدر هر قدر سنت شد زیرا الاقتصاد فی السبیل و سنه معتدل بودن میانه بودن در پیروی و در راه و در سنت پیغمبر بهتر از اجتهاد و کوشش زیاد و بهوده در در مخالفت و خلاف سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین